Спасибі за допомогу, сказав князь. Не забуду її тобі ніколи, хлопче. Богу дякуй, милостивий князю, відповів Роман. Від нього йде сила тіла й духу. Він то піддав мені спасенну гадку. Якби ми були мали щити, будь у мене щит, я із ножем не побоявся б цього ката. Роман швидко позапалював лампади, аж тоді обидва розглянули сліди зведеного бою. Шість трупів валялися на долівці з розрубаними головами. З цього три біля самого ложа, по одному справа і зліва і біля дверей труп Бесеса. З облич знати було, хто вони печеніги, вірмени і завріці, всі здоровенні та кремезні. Води і вина, наказав князь, покличе Настаса. Грек при вигляді такої різні вхопився за серце. Господи, матінко Христова, захрипів. Нем'явка я принеси мерщій води із сильного грецького вина, але сам, щоб ніхто не дізнався передчасно, що тут трапилося. Володимир і Роман промили рану на голові варяга, заліпили її і перев'язали, як навчив їх довголітній досвід, а коли влили йому в уста сильного вина, він розплющив очі, пізнав князя і Романа і усміхнувся та простяг руку. Перемога за нами, сказав. Темно тут холодно і в голові шумить. Від топора, брате. Завтра пройде, а полежиш два тижні, то й станеш здоровий, як риба. Князі Роман перенесли Оляфа аж у сіни, де спала дружина. Звідсіля шість парубків понесли Оляфа в місто. Вів їх Анастас у плащі з каптуром і не дозволив нічого рухати в кімнаті. Хай бачать висланники імператора, що тут сталося, сказав. Заждемо до досвідку і поїдемо. Але раніше поступимо у Влахерн, щоб подякувати за киточку, усміхнувся, якби і не бачив страшних покривавлених масок довкола себе. На дворі вже зазоріло. Від лукомор'я Вивксин пливли хмари. Володимир скочив у човен. Всі є? спитав Путятича. Всі. То відчалюйте і пливіть вліво вздовж берега. А до Анастаса сказав Вкажи й мені вхід до підземного каналу. Царівна. До царівни Анни зайшов увечері її брат Василій. Я прийшов прохати тебе, щоб ти висловилася про своє подружжя. Ти забезпечиш себе найкраще, віддаючись ще цього року. Володимир дістане якусь своячку, а не тебе. Даремно ви мене заспокоювали, що не боїтеся, Володимира. Невже ж ви у вічному городі серед найкращої дружини не зовсім безпечні перед ним? В голосі царівни звучала злоба. З острахом глянув на неї Василій. Подумав би хтось, що ти радієш нашою скрутою. Як я можу вірити у вашу перемогу, коли я маю бути ціною рятунку імператорської влади при Македонському домі? Коли ви хочете викрутитися від договору, то мусите найти силу ще більшу від Володимирової. А що ж ти, властиво, бажаєш? Правди, брате, ясної правди без викрутів та промовчувань. Чому ти думаєш за мене і хочеш віддати мене заміж? Як стоїть справа з договором? Скажи мені, ви вимантили у Володимира допомогу, дружину, і зате мусили обіцяти мене, правда? Так, ми обіцяли на завтра заручини, а весілля щойно за півроку або й за рік. Затягаєте, хитруєте, а він. Е, він нічого, нічого. То нехай завтра їде додому. Ти можеш примусити його, напустивши на нього його власних варягів. Ба коли вони застерегли собі вірність цьому клятому варварові. Бачу, що Володимир перехитрив вас, не ви його. Сьогодні він відступив вам шість тисяч варягів, завтра може їх привести двадцять тисяч. Що ж буде, коли ваші варяги відмовляться слухатись? Варяги не відмовляться, ти їх не знаєш. Володимир теж не зламає слова. Видко, що поза варягами є в нього ще інше військо, і то сильніше. Я його досі не можу розгадати, а я бачу в ньому щось більше, як звичайного варвара. Я для певності придумав ще інший спосіб. Цієї ночі нападе на нього Бесас. Цей горлоріз. То ви вже не мали ніжнішого способу? Другого способу нема, сказав по хвилині. Він не приймає від нас ні ложки страви, ні чарки вина, хіба. Хіба без твоїх руканно, як чашку при заручинах? Хіба Бог простить тобі, Василію? Невже ж ти бажаєш, щоб твоя сестра стала отруйницею? Для добра держави, царства Божого на землі, Македонського дому? Ха-ха, як так, то краще вже для Христової віри стати жінкою варвара. Василій зірвався з місця. То яку ти відповідь мені даси? Ніяку. Пробуй і роби, що знаєш. Одно тільки затям собі. Анна, сестра імператорів, краще в монастирі доконає свого віку, ніж для дикого пересуду стане жінкою якоїсь фізичної чи духовної потвори. Зате я не завагаюся перед нічим, коли цього вимагатиме добро держави або церкви. Досить темна відповідь. Василій, все життя якого було обмотане хитрощами та облудою, став перед загадкою, не розумів, чого бажала Анна, на що годилася і тіла. Коли вийшов імператор, Анна шукала схвильоване для себе слова, щоб пояснити своє зворушення. Поява князя, його гарне, спокійне та благородне лице, його первісна сила, яка била з усієї його постаті, залишили на дівчині незгладне враження. І слів брата вона ще виразніше відчула, що не тільки хоробрість та відвага кермували ділами князя, але й розум не гірший, як у вихованих тисячолітньою культурою греків. Він на диво сам зрозумів, що для цар-городян. Він тільки варвар, якого вважають за ловецького собаку та з яким ніхто не дружиться. І ось появився він у неї, щоб показати їй, що він не варвар, а людина, покликана